كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo započeli eh, priču o abasinskim halifama, između ostalog je bila Abbas Sefah, prvi halifa. Mi smo rekli da je data njemu prisega ili takozvana beja u Kufi, a čuo sam da i dan danas ima ti prisega, se prisege daje, da se prisege zahtijevaju. Onaj, a meni to teško pojem da neko mimo halife traži da vam se dadne prisega da bude, na primjer, šejhom. Kaj pa se prisega dala šejhu. Šejh se ne sluša, šejh se ne slijedi, jer šejh samo prenosi. <clears throat> pa ćete često čut da kaže se, recimo, u dersovima, rekao je taj i taj alim, stoji u toj i toj knjizi, tako dalje. I na osnovu čega ćete da slediš šejha? Nauču, na osnovu čega ćete da budeš pokoran? Učimo da ga, dakle, on ti može narediti i spriječiti i biti staratelj i tebi, tvojoj ženskoj djeci i muškoj i može da ti <clears throat> zablokira imovinu i tako dalje. Mene plaho ne zanima <clears throat> kako on gleda na konvencijalni zakon, nego mene zanima gdje to našo u šarijetu, da se prisega daje šehu. Allah je, osim ako nije namjesnik halife. Ako se prisega daje šehu, on namjesnik halife, treba ga uhapsiti. Jer halifa ne postoji. Moro ga izmisliti. Je tako ili nije? Kažnijem se prisega dala u Kufi 12. Eh, Rabiju Lahara, petak, i to 132. godine. Zatim je on odvojio vojske, odredio vojske koje su pratile Mervana, sve da ga nisu platirale iz e, Hilafijske e, države, Islamske države. Pratili su ga sve da ga nisu stigli, da su stigli u Boru Basiru, u e, nedaleko Sejda, u Egiptu. Zatim smo govorili o tome kako je Mervan stradao. Zatim je uh, Sefah ili Ebul Abbas Safah, njemu je bila počinjena cijela islamska država od Iraka, od Horasana, od Hidžaza, od Egipta, osim Andaluzije. Dakle, Andalus nije potpadao pod njegovu, onaj, pod njegovu vladavinu, a neki od <clears throat> Beni Umeje su ušli u Andaluziju, to jest današnju Španiju, i o njima će biti riječi nešto kasnije kad se završa kvoda ova epoha. Zatim, ono što se susreo Sefa ove, počet, ove godine na početku svog hilafta kao i svaki drugi halifa jeste da se pojavile različite skupine Haridžija u različitim dijelovima države ili oni koji su odbili poslušnost njemu, pa je recimo u Kansarinu, odnosno stanici Kansarina su nakon što su dali priseg u njegovom Amidži Abdullahu ibn Aliju, Abdullah ibn Ali je bio jedan od njegovih najznamenitijih, najcenijih vojskovođa koji, će, koji su mu obezbijedali dakle, da dođe na tron halife, a vidjet ćete uskoro kako je on postupio sa svojim onaj Amidžom Abdullahom i zašto u stvari šta je Abdullah ti od njega. Zatim je nakon te prisege ostavio Murzeata ibn Keusera, ibn Zufera, ibn Harisa el Kulabija kao namjesnika e, na stanovnikom, na stanovnicima Kansarina. A, on, a Murza je bio prijatelj od Mervana, dakle on je bio prijatelj od prethodnog uh, halife, jedan od njegovih emira. Zatim je odbio pokornost njemu nakon što su dali prisegu, što su prihvatili, što je bio ponovno potrebno za namjesnikom kancarina. Odbio je poslušnost sefahu i obuku bijelu odjeću. Kakve veze nosi bolite bijelu odjeću? Jer su oni nosili? Kako su oni nosili? Nosili crno. Mi smo bilo bi u prvi put o tome govorili. Crna zastava, crna odjeća i tako dalje. Ali to je dobro da je ispit. Zatim je e, podigao svoje sljedbenike od stanovnika Tansarina da postupe isto tako i onda je Mufisepa bio u Miri, nedaleko od Kufe. Abdullah i Nalim se borio na Balki protiv Balfadio, dakle, Islama. Sama. borio se protiv Hubejda ibn Mure al Muzija i svim onim koji su stali na njegovu stranu iz stanovnika Balke i Sovina i Havrana jer su i oni odvili poslušnost Sepahu, što znači da kad koji halifa dođe, odmah na početku nasmi problem, jer oni ne mogu da prihvati da je nestao svoj momentin umro i tako gledaj na prijedodni halifa, a vidjeli ste da, hvalite, da njihov hilafet nije upola nije trajao nešto plaho puno. Dakle, sasvim neko govorio prije četiri, dvije, tije godine i oni su brzo završavali. Dakle, ko u nas četiri godine traje mandat, oni je nekad znamo biti manji kad je do njega dopila vijest šta su uradili stanovnici Kansarina i kako su postupili prema Hubeibu ibn onaj, e, e, Muri, on je se okrenuo i krenuo prema Kansarinu. Kad je prošao pored Damaska, u Damasku je bila njegova porodica i ostavio je e, kao zamjenika Ebu Ghanima Abdurrahmeida ibn Rebija i Kenanija sa 4000 vojnika. Kada su prošli krenuli prema Himsu, pobunuli se stanovnici Damaska pod vodstvom Osmana ibn Abdulala ibn Suraki. Pa su i oni odbili poslušno seva, Sefahu i odjenuli bijelu odjeću. Zatim su ubili ovoga Ebu Hanima koji je ostavio prijedom kao namjesnika i ubili su jednu skupinu njegovih prijatelja. Zatim su oduzili sve ono što je bilo od njegove imovine od Abdullaha ibn Alija, ali nisu njegovu porodcu dirali. Dakle, odbili su poslušnost, uzeli su, zauzeli su imovinu, ali ženu i djecu, odnosno njegovu familiju nisu dirali. Zatim su stanovnici Kansarina poslali poruku stanovnicima Hemsa da se ujedine zajedno protiv ova Ebu Safaha, a njih je vodio Ebu Mohamede Sufjani. Ako sjećate kad Mervan nije ubio, kad je ubio, onaj, na redu su ubio njih trojica koji su bili uhapšeni, pa Ebu Mohamed Sufjani je bio izostanjen zato što je znao gdje je blago od Velida ibn Zijade i tako dalje. Pa je ovaj eh, Ebu Mohamede Sufjani iskoristio ovu priliku da se oko njega okupe ljudi njegovo pravo ime je Abdullah, odnosno Ebu Mohamed ibn Abdullah ibn Jezid ibn Muawi ibn Abi Sufjan, pa su njemu dali prisegu na hilafet, što znači da se u ovom trenutku desilo da imamo jel, dvojicu halifa. Na njegovu stranu ili oko njega se okupilo nešto oko 40.000 vojnika, a Abdullah ibn Ali je krenuo sa svojom vojskom protiv njih. Naš, susrelo se kod Merađul Ahrema i došlo je do jedne onaj, do pa je Abdullah ibn Ali da ne bi ja se onaj, govorio o detaljima, Abdullah ibn Ali ima određene vojskovođe na desnom, lijevom krilu i naprijed. I onda je rekao lijevom krilu da dobar dio njih iza vojske prođe na desnom krilu da ovo krilo oslabe. I kad su ovi od vojske od Ebu Muhameda Sufjane, kad su vidjeli šta se dešava, on su navalo ovo desno krilo, halalte, lijevo krilo, a ovo desno krilo samo se produžilo i stali su u klopku i onda došlo je do neuzubillahi pokolja, jer uvijek, mi uvijek govorimo ovdje o ubijstvu dakle, odnosno borbama između muslimana. Tako da je Ebu Mohamed Sufjani pobjegao sa svima onima koji su bili na njegovoj strani, odnosno nekolicina njih koji su spasili, pa otišli su u Tedmor, a Abdullah ibn Ali je dao uh, sigurnost, odnosno pružio stanovnicima Kansari na sigurnost, a oni su ponovom dali prisegu i vratili se u pokornost halifi Ebu Džaferu, odnosno Halalte ibn Abbasu, Ebu Abbasu el Sefa. Zatim je Abdullah se vratio u Damask, kod njega, do njega je doprila vijest šta se desilo u Damasku, pa je ponovo on napao na Damask, a onaj, e, nakon što je oduzeto mu i vlast u Damasku i ona imovina, ponovo je morao da osloba, oslobadi Damask. U tom periodu, a kasnije će biti nešto više govora, kako su uhapšena dvojica sinova od e, Ebu Muhammeda Sufjanije, kako je Abu Džafer al-Mansur uhapsio i onda ih je kasnije pogubio za vrijeme svoje vladavine. Također oni koji su odbili pokornost Sefahu bili su stavnici Džazire, jer su oni čuli šta su stanovnici Kansarina uradili i pazite nešto ovi događaj se dešavalo nekoliko mjeseci, dakle po 7, po 5 mjeseci je to trajalo dok dođe Haber i tako dalje, nije se dešavalo u jednom danu. Kaže pa su i oni isto to uradili, odbili pokornost, odjednuli bijelu odjeću i onaj, e, uputili se prema namjesniku Harrana od strane Sefaha Musi ibn Ka'b. On je bio sa 3000 vojnika, e, zaštitio se je dakle, u zidinama, oni su ga opkolili, to puna dva mjeseca, sve dok Sefah nije poslao svoga brata Ebu Džafir al-Mansura, narodnog halifu, halifu kojem ćemo inšala večera smi i govoriti. Dok je, kaže, bio u Asitu i u držao opkoljenju Ebu Hubeiru ili Ebu Hebiru. Kaže, pa je u tom svom pohodu iz Harana prošao kraj Kirkisije i oni su isto stanovnici Kirkisije isto obukli bijelu odjeću, zatvorili vrata i kapije onaj tvrđavi, a onda je, kad je prošao pored Riki, u Riki je vlada, vladao, odnosno namjesnik bio Bekar ibn Muslim, zatim je prošao pored e, Hadža, tamo je bio Ishak ibn Muslim i oni koji su sa njim bili, odnosno koji su pratili ostavnika Džazire svi su oni bili u nekom okoljenju, nisu izlazili iz svojih tvrđava. Zatim je Ishak napustio onaj vzir, otišao prema Rehi, a za njim je krenuo i Musa ibn Kjab i sa vojskom iz Haram. Sve što se odnosilo, kada je ušao sa svojim vojskom, Bekar ibn Muslim je e, došao sa svojim bratom Ishakom Muslimom, sa sastavom koji je spojio se sa svojim sa Rehi, a onda su se okrenuli prema Rabini Dari, Daru, i Mardinu. Dakle, to sve nasjeda eh, koja je spremna ovdje bilom ili za Irak ili za, za Šam. Njih je predvodio, predvodio eh, jedan Harurija po imenu Burejke, pa su oni napravili eh, jedan, jedan pravo jednu stranku jednu vojsku i onda je na njih Irak sa svojom vojskom. Došlo je do velike, kako vidite, kao i svakoj bici, jer se radilo o velikom broju ljudi stotina ili manje ili više desetine hiljada vojnika na jednoj drugoj, na drugoj strani. Burejke je u ovoj bitci izgubio život, a Bekar je pobjegao svom bratu u Rehu. I većina, većina ove vojske koja je ostala o, zaustala se tu, kod Sumeisata, a to je jedan predio u onaj u Egiptu. Zatim je Ebu Džafar opolio Bekara u Rehu njegovu vojsku, između njih došlo bitak koji je strajala pet mjeseci, a onda je Sefah napisao svom Amidža Abdullah ibn Aliju da krene su, u Sumisat, jer se tamo onaj, o, organizovao Isak ibn Muslim sa 60.000 vojnika od stanovnika Džaziri. Kaže, Abdullah se uputio sa svojom vojskom, a onda se e, susreo sa, sa Ebu Džafrom Mansurom, pa im je Isak napisao pismo u kojem on traži oni da mu dadu sigurnost da se on preda, oni su kaže, prihvatili tu njegovu predaju i tu to je bilo normalno sa slaganjem halife, jer se odaslala poruka halife, pa dok je došla njegovo slaganje, ona je došla do potpisa primjerja. Zatim je Sefa postavio svoga brata e, Ebu Džafir Mansura na mjestu Konđazirija, Zerbegana i Armenije i ostao je sve tamo dok nije postao halifa nakon skorti njegovog brata e, Sefaha. Kaže se da Isak ibn Muslim ili zatražio sigurnost i onog trenutka kada je saznao da je Mervan umro, odnosno je Mervan ubijen. I to sedam mjeseci nakon Mervanove dakle, smrti, on je saznao tek na njegove smrti, i bio čitao vrijeme to u opkodjenju. A iskoristio je priliku to što je bio prijatelj od Ebu Džafar Mansura, brata od Sefaha. Pa mu je on dao sigurnost onaj, zbog tog njegovog prijateljstva i zbog njegovog neznanja da je prijateljni halifa Mervan onaj, e, svrgnut. Ove godine Ebu Džafir Mansur po naredbi svoga brata Sefaha je uputio se prema Ebu Muslimu Horasaniju, dok je on bio, dakle, emir, da se susretne sa njim, da vide šta će, odnosno kakav je stav Ebu Muslima u, u pogledu Ebu Selemi. Sjećate se kad smo govorili ko je bio Ebu Muslim? Al-Harasani. Ko je započeo njihov dal? Poziv njima u Hrvatu. Dakle, molim vas, zapamite bar Dakle, kad smo govorili kraj Emevija, kraj Emevija, početak Abasija, da su oni pripremili, dakle, eh, Muhammed ili Ibrahim ali imam, da je pripremio, Ibrahim Muhammed ali imam, da je pripremio ovoga Ebu Muslima ili Harasanija, a bio je mlad. Pripremio ga i poslao ga u Damask, poslao ga u Šam i da pozove i da, da ide u Damask, da ide u Kufu, da, da polako ona priziva ljude njima pokornost. Pa su se usprotivali. Pa iduće godine ga ponovo poslao sa Čitamu, sa Fermanom, pa su ga prihvatili. Sjećate se, zašto ga izabrao? Zato što je Ebu Muslim al harasani bio riječiti, bio pametan razvoj, iako je bio momak, mlad bio insan, bio razvoj, zbog toga su oni iskoristili, a ovo se sad već okreću u drugačije strance. Kaži, poslao ga je da vidi šta on misli o Ebiselemi, Ebi da li je istina kako bi on postupio pre Ebu Selem, jer Ebu Selem je htio da prebaci hilafet od eh, onaj Al Abazana, Al Ali, da ga ispita je to bilo što je on onaj što se ne bi pokorio pošao Ebu Muslima i tako dalje. Kaže, pa su se ljudi, onaj, ovi koji su jedni u ovom društvu, šutili, Sefa kaže, ako bude, kaže, to uradio sam od sebe, teško nama. Neće nam niko pomoći osim ako nas Allah ne spasi. Jer su oni znali da Ebu Muslim teška ličnost. Iako je bio uprkosno što je bio mlad, da je teška ličnost i da oko njega velika vojska ga prati. Kaže Abu Čafer, rekao je moj brat, šta ti misliš, kaže, mislim ono što ti misliš. Dakle, Abu Ebu Čafir, Sefa, dvojica braći razgovaraju. Sefa halifa, ovaj njegov, dakle, jedan od namjesnika i vojskovođa. Kaže, nema niko bliži Ebu Muslimu od tebe. Idi, pa ga ispitaj kakav je njegov stav. Ako bude, kaže, njegov stav da on hoće da svrgne Ebu Selemu samo što je to njegov stav, onda ćemo mi, kaže, izvesti kako ćemo njega da svrgnemo. A ako nije, kaže, to njegov stav, neko se bude pokoravao još uvijek našim stavovima, Alabasa, onda ćemo se odmoriti, nećemo se najviše bojati sad. Kaže Ebu Džafer, izašao sam, odnosno izašao sam od svog brata i bio sam ispunjen strahom, dakle, krenuo sam u strahu. Kaže Mensur, kad sam došao do Reja, došla je do mene, došao je do mene Fermano Debu Muslima, odnosno pismo Debu Muslima, e, namjesnik Ureja, u kojem kaže namjesnik Ureja da prenese Ebu Džafer u Mansur da požuri. Kaže, pa sam se još više prepu. Dakle, požurujem i šta? Smrt. Sigurno hoće da mi se suprostavi. Kaže, kad sam došao do e, Nisabora, došla mi, kaže, još jedno pismo upućeno meni namjesniku Nisabora i kaže, nemoj, kaže, da ga zadrža, da zadržavaš ni jedan trenutak. Jer u tvojoj zemlji ima mnogo Haridžija, a oni će, kaže, iskoristiti tu priliku. Kaže, kad sam se približio nedaleko onaj od e, Ebu Muslima, onaj, e, došlo mi još jedno prismo u kojem on stoji kako me je poželio. Kaže, pa mi malo lahnulo. Kaže, kad sam došao, kod njega kaže, što si došao? E, hoću da pričam o Ebu Selemu. Kaže, nemamo šta pričati o njemu. Kaže, ako ti narediš, ja ću ga, kaže, lišti, neće me više smetati. Kaže, pa mi je lahnulo, jer sam vidio da me, odnosno, vidio sam da nas pita šta će, sa, kako će postupiti sa Ebu Selemom. Kaj je pozvao Mirara ibn Emesa al-Babija, pa kaže, ide u Kufu gdje vidiš Ebu Selemu, ubij ga. kad je došao Mirar u Kufu, on naziva ovdje Hašimijska Kufa, Ebu Seleme je onaj, e, već pokazao svoju nepokornost e, halifi. Kaže, kad ga je Mirar susreo, onaj, dakle, kod prvog trenutka ubio ga je, a onda se proširila vijest da su Haridžije ubile ovoga Ebu Selemu. Zatvorene su kapije e, utvrde i grada, a džinazom je klanjao Jahja ibn, Mah ibn Hamed ibn Ali, brat od halife. Zatim je ukopan također u Hašimijskom mezaru. Za njega se govora da je on Bezir al-Muhammeda, a da je Ebu Muslim emir al-Muhammeda. Kaže se za njega da je on prvi Ebu Seleme, da je on prvi koji je dobio naziv, dakle koji je dobio onaj eh, naziv ili nadimak vezira. Beta dakle, se riječ vezir nikad nije koristila, jer vezir dolazi od riječi koji je bizr, molim, bizr, nije, haml, teret, Jeste, vizir teret, zato što vezir nosi terete koga? Halife. Jer radi ono što, dakle, u zamjenu za halife. Pa se kaže da je Ebu Džafer krenuo Ebu Muslimu nakon što je ubijen Ebu Seleme i to sa 30 ljudi i pismonošom ispred sebe. Među njima je bio Hadžar ibn Erta, Isak ibn Fadl al-Hashimi i drugi uglednici od onaj od onih koji su bili njihova svita. Kad se vratio Abu Džafer iz Horasana, rekao je svom bratu, ti nisi halifa dokle god je Ebu Muslim e, onaj živ. Jer Ebu Džafir al-Mansur je mrzio Ebu Muslima. On će to posle njemu nabiti na novo što bi se rekao kod nas, ona izdinči pred njega svoje stavove o, o svom mišljenju koji šta je kakav je i onaj, vidjet ćete kako, šta se, kako se završiti između njih dvojice. Kaže, sve dok ga ne ubiješ, a vidjet ćeš kako mu se vojske pokoravaju i te vojske definitivno da on može da uvijek ukrine protiv halifi. Kaže Sefa, bar ovo, kaže, prešuti, onaj, nek to ostane tajna između nas. Zatim je Sefa poslao svoga brata Ebu Džafera da se bori protiv Ebni Habire u Astu, a kada je prošao pored Hasana ibn Kahtave, uzeo ga je sasvom kao jednog od vojsko vođa. Zatim se opkoli ibn Habiru, onda je napisao Muhammed ibn Abdullah ibn Hasan onaj pismo u kojem priznaje hilafet e, Sefaha i daje mu prisegu. Zatim je Zatim, zatim je pristao da se napravi primirje zajedno sa Ebu Džaferom, a Ebu Džafer je zatražio svog brata dozvolu da li da napravi sa njim primirje ili da ide sa njima u bitku. Kaže pa mu je dozvolio i napravljeno primirje, a Ebu Džafer mu je napisao onaj e, ugovor o primirju i ne na ratovanju. Zatim je Ibn Habire se sastavio s, sa svojim savjetnicima e, i to raspravili su 40 dana šta će i kako će, odnosno kako da se ponesu prema halifi. Zatim je jezid Ibn Omer, Ibn Havire, izašao ispred, e, odnosno otišao u posjetu Ebu Čaferu sa 1300 svojih sljedbenika ili vojnika iz Buhare. Kada je došao do njegovog tabora, šatora, htio je da uđe zajedno sa svojim konjem, pa mu je ovaj čuvar, vratar na, na, na ulazan šator rekao Ebu Halid si iđi sa konja i uđi onaj pješki. A oko šatora je bilo 10.000 vojnika. Dakle, mi 1300 dolazi, 10.000 vojnika i on već pokazuje svoju silu prema Ebu Džafar Mansur. Zatim mu je dozvolio da uđe, kaže ja i oni koji sa mnom, kaže ne, samo ti možeš ući. Pa je ušao, bacio, bilo šilte, sjeo je pored Ebu Džafara, nekog nejedno vrijeme sjedio i razgovarao sa njim, a kad je ustao da kreni, Ebu Džafer ga je pratio dakle, svojim pogledom. Zatim je svaki dan dolazio sa 500 onaj konjanika i sa 300 pješaka. Dakle, 800 ljudi svaki dan dovede. Pa se, kaže, požalili ovi vojnici, ovi njegovi savjetnici Ebu Džafer Mansura, kako on dolazi u tako je nekom onaj liku. Pa je sluga od Ebu Džafera rekao, od sutra ćeš dolaziti samo sa svojim bliskim savjetnicima. Pa kaže, pa je počeo da dolazi sa 30 ljudi. Kaže, pa mu je ovaj hađu, takozvani čuvar, vratar, dakle šatora, ali ovoga, Ebu Džafra Mansura, reku, kad dolaziš, kad previše ponosi dolaziš, kaže on njemu, Ebu, Harib, Ebu Habire, kaže, ako mi naredite dolazim pješke, dolazit ću pješke. Dakle, neće niko biti sam, sam dolazit ću ja sam pješke. Zatim je dolazio sa trojicom ljudi. Onda je došlo do jednog razgovora između Ebu Habire i Ebu Džafera. Kaže njemu na početku, dakle tog razgovora, Ebu Habire kaže Ebu Džaferu, čovječe. Jahanna ili jednoj predali kaže, ja i Halmaru, o čovječe. I nije mu rekao, ja miran mu'minin. Jer on je bio namisnik Emirul Mu'minin, on se zvao Emirul Mu'minin i onaj imao je poseban naziv za njega. Zatim se kaže izvinuo, kada je to izdato čovječ, on je kaže izvinuo se onaj, e, zbog tih riječi. Sefah je napisao Ebu Muslimu e, pitajući ga, dakle ovo mimo sada Ebu Džafar ibn Habire, napisao pismo e-, Ebu Muslimu, pita ga šta, odnosno da li da napravi primjer sa Ibn Habirom, pa mu je on rekao da ne pravi onaj primjer sa njim, a Sefah je Ebu Muslima smatrao svojim najboljim vojnim savjetnikom. Kada je Ebu Džafer potpisao ugovor, nije bilo Sefahu drago zbog toga što je Ebu Muslim se suprostavio, onda je napisao Ebu Džaferu da ga ubije. Pa je Ebu Džafer nekoliko puta poslao svom bratu Sefahu pismo, nema u tome korist, napravit ćemo problem, dali smo mu dakle, onaj, eh, kako se kaže, ugovor sigurnosti, dali smo mu garanciju sigurnosti da neće biti mu oduzeti život njemu nekom od njih. Međutim, Sefah je ustrajio zbog, zbog zahtjeva ovoga Ebu Muslima da ga ubije. Kaže pa su onda jedna skupina vojnika ušli kod njega u šator. Njegov sin Davud je bio, sjedio pored njega, dijete Malehno, a drugo dijete Bebu držao u krilu. Kaže pa su mu prišli i onaj, ubili su ga pred njegovom porucu, pred njegovom djecom. Kaže, ovaj čin je samo čin silnika, oholnika, ovo ne radi onaj ko se boji Allaha. Zatim je Ebu Džafer povikao među ljudima, da će se sigurnost svima osim Abdullahu ibn Bišru, odnosno Halalta ibn Malik ibn Bišru Khalid ibn Selem Mahzum i Omer ibn Bezer. Kaže pa se onda ljudi smirili, dakle jer su znali ako se pobune da će oni stradati nakon ibn Habire. Ove godine Abu Muslim al-Harasani poslao Muhameda ibn Ešasa u Perziju, naredio mu da e, zarobi namjesnik od Ebu Seleme, El Hilala, i također da njih svrgne. Oni kaže, poslušao ga u toj njegovoj namjeri, otišao i pobio je ove ljude. Zatim je Sefa postavio svoga brata Jahu ibn Mohameda namjesnikom Mosula, a svoga Amidžu Dauda postavio namjesnikom Mekke, Medine, Jemena i Jemami. Ove godine, kao što smo govorili, prošli put su o znameniti ličnosti preselili Mervan ibn Mohamed ibn Mervan ibn Hakem, Eba Abdul Melik Emevi, <clears throat> posljednji halife Beni Umeje, Ubijen je zadnjih deset dana Zulhidžeta, 132. godine, kao što već govorili. On i njegov vezir eh, Abdulhamid, odnosno njegov najbliži savjetnik Abdulhamid ibn Jahe ibn Sa'ad. Zatim Ebu Seleme, Hafs ibn Suleiman, prvi vezir Ale Abasa, ubio ga Ebu Muslim u Embaru, po narade Sefaha. Nakon što je eh, bio namjesnik četiri mjeseca, i to u mjesecu Ređepu, Bio je ugledan čovjek, istaknut. E, Sefah ga je volio zato što se znao da šali i bio je vesel, odnosno u njegovom društvu uvijek je bilo veselo. Zatim, neko je ubacio među njih fitnu kako on želi da prebaci hilafet na Ale Ali nakon Al Abasa. Pa je bu Muslim poslao ljude koji su ga ubili, odnosno narod Ebu Muslima onako kako je se desilo jel, iz tabora Ebu Džafra El mensura Za njega se kaže da je on bio vezir al muhameda bio je poznat po imenu Al-Hilal, zato što je bio nastanjen u jednom dijelu jel, naselja po imenu Hilalin u Kufi. Zatim je nastala 133. godina. Ove godine Sefah je postavio svoga Amidžu Sulejmana namjestnikom Basre i Kora, zatim Dežle i Bahreina i Omana, a onda mu je poslao Amidžu Ismaila ibn Alija da ga mijenja, odnosno da vlada također on kourom u Ahvazu. Ove godine je Davud ibn Ali ubio e, svakoga onoga koji je naš, koga je našao u Mekki Medini od porodice do familije Beni Umeje. Ove godine je također nakon tog svog pohoda Davud ibn Ali umro u Medini u reviju levelu, a ostavio sebe kao namjesnika svoga sina Musa kao namjesnika Hidžaza i to je potrajalo tri mjeseca. Kad je došla vijest do Sefaha da, mu je, da je on preselio, da Audi ibn Ali, poslao je svoga Dajđu Zijada ibn Ubejdullah ibn Dar al-Harisija kao namjesnika, dakle, Hidžaza. Zatim je namjesnistvo Šama ostavio svoje dvojice Amidža Abdullahu i Salihu, sinovima od Alije. Muhammed ibn Ešas je ove godine krenuo na Afriku, dakle, osvajanje, ponovno osvajanje Afrike i u tome je uspio. Ove godine Šurejk ibn Šejh El Mihri krenuo uh, iz Buhare zajedno onaj, sa Ebu Muslimom. Ove godine je Sefa smijenio svoga vrata Jahid ibn Muhameda u Mosulu, postavio svog Amidžu Ismajla. Zatim je nastala 134. godina. Besam ibn Ibrahim ibn Besam je odbio također pokorno sefahu, u tom slučaju se to kod je nazivo Haridžizam, poslao mu je <clears throat> eh, sefa Hazma ibn Huzeymu, pa ga je, dakle, ubio je onaj Besama i sve njegove prijatelje koji su ga onaj, eh, slijedili, a onda razorio njihov vojni halalke, razorio njihov vojni tabor. kaže u svom povratku u svom povratku kroz Beni Abdedar dajđe od Sefaha, dakle porodca po majčnoj strani, upitao je neki od tih ljudi ko je spreman da pomogne halifu, odnosno ko je spreman da se bori na halifnom putu. Pa nikom ništa nije odgovorio, nego su se onaj, <clears throat> ismijavali sa tom njegovom rečencom. Bilo nešto oko 20 ljudi, a onda su Beno Abdedar se suprostavili Hazmi ibn Huzemi, onaj, i rekli su ubijeni su oni ljudi jer je on pobio svih dvacet zato što se onaj, šalili sa njim, pobio je svih dvacet kaže, onaj, ubijeni su na, što se kaže, nepravdi i onda je Sefa htio da njega ubije, međutim, njegovi savjetni su govorili da to ne radi, nego da ga pošalje u Oman. Kaže, u Omanu imaš jednu skupinu najjaših Haridžija. Kaže, ako uspije onaj e, Hazim ibn Huzeyme da savlada ovaj, e, Haridžije u Omanu, tebi će biti olakšano, kaže, ostavlja tamo nek vlada i prepusti vlast Omanu. Kaže, pa je naredio svome Amidži Sulejmanu iz Basre da ih ukrca na lađi, da ih odede do Omana. Kaže, pa se borio protiv Haridžija sve dok nije ostao ni jedan od njih. A onda je ubio onaj e, vođu Saferija Saferija, jel, Haridžija, po imenu Dželendi. Znači, oni njega ostavio posljednik i pobio njih sve, a bilo je nešto oko 10.000 Haridžija. Ali znate kako je bilo borca sa Haridžijama kad je stotina? Tako da je Hazim bio fakat zafka. Kaže, ja moram misliti neka drugi termin, ne volim da koristim ovo. Poslo je potvrde svima. 10.000 potvrda na tovare na lađi poslo Alipa. kad je dakle, <laughs> navjest, odnosno u namjestniku Basri, zatim namjestnik Basri postao halifi, zatim napisao Sefahu onaj pismo što je uradio, onda mu je rekao da se može vratiti, onaj, da, da mu neće niko ništa. Ove godine je Ebu Muslim napao na Sagad. Ja sam nekoliko puta, zato što sam tako našao u izvorima Wikipedije, da je Sagad mjesto na domak Pekinga ili Peking, međutim to nije tačno. To me upozorio doktor Ali, onaj, ja mislim da je on Slovak, reče, Slovak je on on me upozorio, on je tražio, pa je našao. Ja sam danas našao jednoj od legendi, ovdje piše, onaj, kaže, to je mjesto, sagledaj mjesto između Samarakanda i e, Buhari. Zatim je Ebu napao na jednog od namjesnika Ebu Muslima u Kešu. U tom svom pohodu ubio je mnogo ljudi, zatim zarobio mnogo e, mnogo čega od onoga što se smatralo vrijednošću posuda, pozlačenog posuda, sa kineskim kakvim ornamentima. Te godine je Sefa poslao Musa ibn Kaaba, Mansur ibn eh, Džumhuru, dok je bio u Indiji sa 12.000 vojnika, pa sa njim susreo Musa ibn Kaab sa 3.000 vojnika i pobjedio ga je. Zatim je namjesnik u Jemen, Muhammed ibn Yazid ibn Abdullah ibn Abdudar, preselio, a Sefa je postavio njegovog Amidžu <clears throat> ili svog Dajđu namjesnikom Jemena. Nakon toga 135. godina, ove godine ništa se posebno nije desilo. Osim što je dakle, hađ predvodio Suleiman ibn Ali, namjesnik e, Basri. Zatim 136. godina, ove godine Ebu Muslim iz Horasana došao kod Sefaha, tražio od njega da, da dođe, a onda mu je e, napisao da dođe sa 500 vojnika. Kaže, ja sam e, podijelio ljude u neparne brojeve, bojim se da će biti malo 500, kaže, dođe onda sa hiljadu ljudi. Pa je pripremio 8000 ljudi, a onda od tih 8000 ljudi uzeo od njih sve što su imali sa sobom vrijedno, tako da je ostala samo jedna hiljada od onih koji su mogli da ponesu poklone halifi. Kada je došao e, kod halife, e, Sefah ga je počastio, zatim rekao mu da rekao mu Ebu Muslim da hoće da ide na hač. Kaže njemu da nisam već dogovorio sa svojim bratom Ebu Džafarom Mansurom da će predvoditi ove godine hađ i ja te postavi namjesnikom hađa. Pa ćeš ga samo sa ostalim hađijama kao, kao i ostali ljudi, a Ebu Džafar će predvoditi. A Ebu Džafar, ja sam malo prije vama rekao da nije mogao da podnese, se mrzio Ebu Muslima. Kaže, bila je mržnja između njih dvojice, zbog toga što je Ebu Muslim se već osamostaljavao sa nekim svojim stavovima kao jedan od najjačih njihovih e, namjesnika. Kada je Mensur prenio Sefahu kako Ebu Muslim polako okuplja svit oko sebe i kaže njemu Sefah, onda ga ubite. A onda se pokajao i rekao, poručio svom bratu Mensuru, kada dođe, nemoj. Nemoj, ja, nema, kaže, smisla jer puno nam je pomogao. Kaže Ebu Džafer njemu, ja miran mu'minin, to je zato što je naša država jaka. Da si poslao mačku, onda kao što si poslao njega, ljudi bi, kaže, slijedili mačku, ovaj, a ne samo Ebu muslima. Kaže, kako ćemo ga se riješiti? Kaže, kad uđi kod mene bude sjedio, jedno vrijeme ti dođi sa leđa i ubiga. Sefah kaže Ebu Džafer Mensuru. Kaže, ubiga. Kaže, dobro. Kad je bu muslim osjeo kod njega, posjedio, njemu Sefahan duhne nešto u glavu i uzme svog sluga, kaže, ide reci Ebu Džafir Mansur da ga ne ubija. Ja kaže, ne mogu onaj prihvat da ga ubije tek tako ovdje ispred mene. Kaže Ibn Kathir, to je strašno ljuda Ebu Džafira. I zbog toga će se Ebu Džafir kasnije njemu i osvijeti. Ove godine je na hač predvodio ljude Ebu Džafir, onako kako mu je ostavio uh, na redi njegov brat Sefah, a iz Hidžaza je krenuo zajedno sa njim na hađ i Ebu Muslim el Harasani. Kad su se vraćali sa hađa, negdje gdje su, e, bili su onaj e, nadomak nadomak halife, došla je vijest o tome da je, e, da je Ebu Abbas Safah umro. Ko je bio Ebu Abbas Safah, prvi halifa Beni Abbas? On je Abdullah Safah, kaže se za njega da je njegov nadmak al Murtada ili Qasim, Ibn Muhammed ibn Al-Imam, Ibn Ali Sajjad, Ibn Abdullah Al-Hibr, Ibn Abbas, Ibn Abdul Mutaleb, al qurashi al hashimi Amir Al-Muminin. Matim bila Rita ili Rajta ili Rajta, bintu Bejdillah ibn Abdullah ibn Abdudar al-Harithi, rođen je, dakle Sefah je rođen u Hamimi, u Balhi, u Šamu rastao, jednostavno živio u period njegove djetinstva, njegove mladosti, bilo pred kraj, odnosno odrastao već pred kraj hilafta Mervana. I tu kad je Mervan zarobio njegovog brata Ibrahima ili mama, pa se zatim preselili u Kuf. Hilafet mu je dat nakon što je njegov brat ubijen i to u vrijeme Mervana e, u petak 10. neki kažu 12. neki kažu 10. Rebiju Levela, kao što smo već prije spominjali umro je od kuge, odnosno od e, neke bolesti, jel, ona naziva džudari, može biti onaj kuga, u Embaru 11. ili kaže se 13. zila hijđeta. Njegov hilafet je trajao četiri godine i devet mjeseci. Bio je, koža mu je bila bijela, bio je visok, zatim bio izrazito lijep, oštrog spljoštenog nosa, kovržave kose, lijepe brade, lijepog lica, Eh, veliki govornik, oštrouman i mnoga druga svojstva koja mu se pripisuju. Na početku njegovog hilafeta kod njega je ušao Abdullah ibn Hasan ibn Hasan ibn Ali držeći Musaf u ruci, a kod Sefaha su bili glavešni uglednici Beni Hašma. Pa on njega, njemu kao je Amir al-Mu'minin, daj nam naše pravo koje nam je Allah dao u ovoj knjizi. Kaže, pa su oni koji sjedili društvo društvu Sefaha se pobajali za njega, kakav će biti Sefahov odgovor njemu, da li će ga ponisti ili ako prešuti, opet će ga ponisti. Međutim, kaže, Sefah je ustao, krenuo prema njemu, nije bio ljut, nije se osjećao na, njemu, na njegovom licu onaj e, nemir, pa je rekao, tvoj djed Alija bio je bolji od mene i bio je pravedniji. Ovu stvar je preuzeo, zatim je dao tvojim djedovima Hasanu i Husenu, a oni su bili bolji od tebe nešto što ću ti, kaže, dati i daću ti, kaže, još mnogo više od toga. To je, kaže, moja nagrada prema tebi. Kaže, Abdullah ibn Hasan nije odgovorio ništa, samo je, kaže, izašao, ali on ga, ono sefa ga nije ponizio. Jednom prilikom su Medinlije postali svoju delegaciju kod Sefaha, pa su ga svi ljubili u ruku, osim Imrana ibn Ibrahima, ibn Abdullah ibn Mutija Ladavija. Nije im poljubio ruku, nego samo mu je čestitao hilafet. Pa kaže ja emir el mu'minin da je ljubljenje tvoje ruke nešto što će podići, odnosno uzignuti tvoj položaj ili nešto, kaže, onaj, moj ugled kod tebe, nikome, kaže, ne bi prestiguo, ne bi me prestiguo. Međutim, ne mogu kada radim ono za što nema nagrade. A možda će nas, kaže, to odvesti i u grijehe. Zatim je sjeo. Kaže, sefa tako me Allaha, ništa mu, kaže, to nije umanilo kod mene ugled nego što su oni što su mi, kaže, ljubili ruku. Al-Khatib al-Baghdadi prenosi da je jednog dana Sefah pogledao ogledalo, a bio je strašno lijep, izrazito lijep, pa je rekao Allahumme. Neću kaže reći kao što je rekao Suleiman ibn Abdul Melik, ja sam halifa mladić, ako se sjećate, nego ću kaže reći Allahumme, podari mi dug život da ti se pokoravam i da uživam u zdravlju. Pa nije, kaže, ni u potpunu, potpunio svoje riječi, a sluga koji je stajao iza zastora reče bejni u bejneke između mene i tebe dva mjeseca i pet dana. Kaže, pa mu je nešto palo u sumnju šta će se desiti i onda je rekao hasbi Allahu la, la huvata ila billahi. Alehi te ukeltu, u obihi jeste in. Umro je nakon dva mjeseca i pet dana. Muhammed ibn Abdullah ibn Malik al-Huzai kaže, er, Rešid naredio svom sinu da slušaj, da uči ispred Isaka ibn Isa ibn Alija, da prenosi priču od Sefaha, odnosno govor od Sefaha, pa mu je rekao prenosi se, odnosno prenosi njegovog onoga, oca Ise da je ušao kod Sefaha na dana Refata, zateku ga, zateku ga da posti pa je na redijumu, da sa njim razgovara, onda da završi razgovor sa iftarom. Kaže, razgovarao sam sa njim sve dok nije zadrijema, onda sam ustao i izašao. Rekao sam, ospavao ću nešto, kaže, malo u svojoj kući, pa sam, kaže, ospavao, onda sam se vratio, a na njegovim, na njegovim vratima stoji glasnik koji je obavijestio ga o osvajanju Sinda. Zatim je došao drugi glasnik koji mu je donio Haber ili muštuluku osvajanja Afrike, pa sam se zahvalio Allahu da uđem u tom trenutku dok su mu došla dvojica muštulukđija. Kaže, sa brade mu je kapala brada od abdesta, pa mu je, ispala iz, pa mu je ispao iz ruke češanj. A on reče, subhanallah, sve će proći osim Allaha kaže kao da je osjetio slabost kad mu je Češar ispu, odnosno vidio da je svaki insan ima slabost, da niko nije onaj vječan. Prenosi se od Ibrahima ili mama, od, od Ebu Hišama, od Abdullah ibn Muhammeda ibn Ali ibn Abi Talib, od Allaha oposlenika sallallahu alaihi wasallam, da je rekao doći će u ovu moju medinu dvije delegacije, jedna iz Sinda, a druga iz Afrike, koji će nositi haber onima kojima, kojim su se trebali onaj pokorati. Neće proći tri dana, a da neće onaj taj umrijeti kome se donese taj muštuluk. Pa je on pomislio na osnovu ove predaje da se radi o njemu. Kaže, ostavio je oporuku Ebu Ejub u svome Amidži kaže Amidža, ako umrem, nemoj, kaže, da obznanjuješ ljudima moju smrt sve dok ne pročitaš ovo pismo, a zatim da dadnu prisegu onome koga zabilježim u svoju oporuku. Kaže, klanjao sam ljudima, vratio sam se kod njega da ga obiđem, a ništa nisam vidio na njemu tragove bolesti. Zatim sam ušao na kraj dana, a na licu su mu se ona je pokazale dvije kao male bubuljice, a onda su narasle velike bubuljice, jer se čemu kugi, Zatim je ona po licu mu se proširilo mnogo bubuljica i po tijelu, a onda sam, kaže, poranio drugi dan, nije me više prepoznate prepoznao bilo koga u svome društvu. Zatim je, kaže, umro treći dan, kad sam ušao kod njega, bio se na puhu po bure i umro je trećeg dana od dana Tešriha, to jeste za kurbanski bajram, a ja sam onaj poslušao onako kako mi je naredio, pa sam izašao među ljude, rekao od Abdullaha Emirul Muminin, jer je on njemu rekao dva dana prije što će umriti da klanja da ga mijenja u namaz, pa ga on mijenja u, u namazima. Kaže od Emirul Mu'minin, Evlija Alumu, dakle onima na koji se odnose ove stvari i džematu muslimana, selamu alaikum, a nakon toga Emirul Mu'minin ostavio je hilafet nakon vas svome bratu, pokoravajte se njemu i slušajte ga, a nakon njega ostavio je Isi ibn Musi ako bude. Pa se kaže ljudi razišli oko ove riječi, šta znači ako bude? to jeste neki kažu ako bude za to ili ako bude živ, pa su rekli ne, ako bude živ jer ako bude za to, zato što je on već znao da je za to ostavio mu je onaj hilafet nakon Ebu Džafra Mansura, jer njemu pripada hilafet i nema sumnje njegovu sposobnost, ali ako bude doživio taj trenutak. Kaže neki od e, istoričara da posljednje što je govorio Sefa, da je govorio El mulku lillahi il hayil qayyum, vlast pripada samo Allahu živom, samo obstojećem, vječnom, melik il muluk, Džebarl Džebabire, a na svom prstenu je uklesao uh, Allah, povjerenje Abdullah. Nakon njega hilafet prelazi Ebu Džafru Mansuru. E, Ebu Džafru Mansur, Abdullah ibn Muhammed ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Mi smo malo prije, kažem, govorili o Sefahu i smrti njegovom završetku, a Ebu Džafer je bio u Hidžazu, vraćao se sa, sa Hadža dakle, braću s hađa s kim sa? Ebu Muslim al Harasanijem. Kaže pa je požurio. Onda je Ebu Muslim imaju dvije predaje. Kaže se da je Ebu Muslim išao ispred njega, pa da je prvo došla vijest da je Ebu Muslima, pa je Ebu Muslim njega sačko. Drugoj predaje stoji da je Ebu Džafer bio ispred Muslima, pa je da je prvo došla vijest da je Ebu Džafera, Allah najbolji zna. Kaže pa je Ebu Muslim onaj, izrazio mu saučišće, saučišće, to je ječma ina bilavina da ih rađun, kada je Mensur je zaplakao, a onda ga je upitao zašto plačiš kaj hilafe tebi onaj prešao, ja ću ja, ja ću ti za, ene, uh, kako ovdje kaže, ene ekvikeha, dakle ja ću ti zadržati, ja ću ti pomoći da održiš taj hilafet, inshallah Kaže pa mu je bilo malo draži. Zatim je naredio Zijad ibn Ubejdullah da se vrati u Meku kao valija, namjesnik Mekke a Sefah ga je već bio prije smijenio sa Abasom ibn Abdullah ibn Mabedom. Ibn Abasom, ove godine dakle došlo do nekih promjena. Abdullah ibn Ali je došao kod svoga brata uh, Sefaha u Embar, pa mu je naredio da povede onaj ljetnju vojsku na onaj Bizantiju. Kaže, on je okupio se veliku vojsku i dok je bio u svom putu prema onaj, eh, Bizantiji, doprla je do njega vijest o smrti Sefaha, pa je vratio se sa vojskom i ta, u toj godini nije vojska napadala na Bizantiju. Tvrdio je da je Sefah ostavio njemu oporuku kad ga je poslao u Šam da će on biti e, njegov prestolan nasljednik. I Abdullah ibn Ali, kao što smo spomnjali mnogo bitaka do sada, odnosno prethodnih godina vladavine Sefaha, Abdullah ibn Ali je onaj e, smatrao sebi nasljednikom, izravnim nasljednikom e, Ebu Abasa Sefaha. Što će dovesti do čega? Do rata između njega i šta su njih dvojica? Braćo. Braćo. Zatim je nastala 137. godina. Ma neko je pisao neki komentar, ne znam koja je stranca, kako, je ovaj, kako su ova predavanja nepravedna, kako smo mi zanemarili hak, al ne bi, ili ehl beta, Ja ne znam kako ljudi ne mogu da razliku što znači iščitavanje istorije. Ja ako budem pričao ovdje svoje stavove, ja ću samo knjigu zatvoriti i reći šta mislim o jednima i o drugima. Jer mi nikad nismo govorili o tome da je, da je Husein, po nama je Husein bio šta? Griješni? Je li bio ili nije? Po nama nema niko, ma'asum, osim poslanika sallallahu alaihi sallam. Može Husein da počne grijehe koji svaki insan. Da je bio a porodice poslanika sa sam jeste. Da je bio preči hilafet, jeste. Da je bio najbolje stvarenje na Dunjalku, tad jeste. Da je, da je mogo da počini greške, jeste. Jer su ga trojica Abdullaha upozorili, nek pade mi na pamet kad došlo od bitke između ove dvojice braće, a Hasan je nakon Husejna predao hilafet kome? Mavi. I zato šije. Ova osoba kaže da sam, ja nisam šija, ali što god se šta nisi, šta ne briga. Ja sam musliman. Dakle, trojica Abdullaha su ga nemoj Huseine, Iračan će da te izdaju. I ovdje ćete vidjeti opet priča, sad će doći o Iračanima. Šta su Iračani radili, kako su jedni drugi izdavali i dan danas. I zadnjeg svoga predsjednika Hasada Huseina su izdali. I kad su ga izdali, proklinju dane kad su ušli Iranci u Irak i kažu da se Allah smiluje Sadam. Pa što ste ga ubili? Elem ne Dakle, istoriju pišu pobjednici. Ja je samo iščitavam. Ja samo prenosim. <clears throat> prenosim iz dijela Bidaja Mihaja Ibn Kefira po savjetu nekih naših šejhova da Ibn Kefir najvjerostojnija knjiga, iako Ibn Kefir ovdje ima propusta, Ibn Kefir ponekad ispomene koje predaje nisu validne, koje predaje ne treba ljudima ne prenositi. Tako da ja nisam ovdje sjedim u zaštitu poruce Allaha poslanika sa vselem, ja samo prenosim historiju. A onaj koji zaštiti poruce Allaha poslanika sa vselem, nek ide onaj, u Medinu, pa nek vide gdje je povrat sa Allahom poslanike, sa se neki potraži. Ima ih svud. Ima ih u Pakistanu, ima ih u Afganistanu, ima ih i u Mekki, ima ih i u Medini i tako da. Kažu da ima i kod nas ovdje gosti. Zatim je nastala 137. godina. U ovoj godini <clears throat> se Abdullah ibn Ali sprostavio protiv Mansura. <clears throat> Kad se Ebu Džafr Mansur vratio sa hađa, nakon, brata, nakon smrti brata Sefaha, ušao u Kufu, pa je, halal to ne bio njegov amiđa, nije brat, pa je se, kaže, obratio stanovnicima onaj, e, na, u petak sa hudbom, a onda je, kaže, otišao u Embar i uzio tamo priseg od stanovnika Iraka i Horasana i ostalih država, svih država i pokrenja osim Šama. Zatim je Isa ibn Ali sabro riznice, odnosno napravio popis riznica, blaga i metka i pripremio za mensura sve dok ne dođe. Zatim mu je predao onako kako je zatekao. A onda je napisao Abdullah ibn Aliju pismo u kojem ga obavještava smrti Sefaha. Kad je došla, e, došao Haber kada je do njega došao Haber pozvao je ljude da se sakupi, da se klanja, a onda im je obznanio svima da je Sefa umru i onda je rekao da je Sefa njemu ostavio oporiku da ga on naslijedi nakon a, e, njegove smrti, nakon što je salomio Mervana. Pa su, kaže, neki od emira posvjedočili koji su bili sa njim u Iraku Ustali su, dali su mu prisegu, a on se, kaže, vrati u Haran, preuzio je Haran od Mensurovog namjesnika nakon što je ga držao opkoljenog četiri, e, odnosno halata, 40 noći. Zatim je ubio mu Katila Elatekija, njego, namjesnika Harana, kada je došla vijest do Mensura, šta je bilo između njega i njegovog Aminđi poslao Ebu Muslima ili Harasanija, opet koristi Ebu Muslima, iako će onaj se onaj suprostaviti njemu i sa jednom skupinom od emira vođa. Abdullah ibn Ali se zatvorio u utvrde Harana i ostavio za sebe, odnosno pripremio za sebe mnogo hrane i oružja. <clears throat> Kaže, došao je bu muslim El Harasani do njega, a u vojsci je poslao kao predvodnicu vojske Malika ibn Haytham al Huzaija. Kad je Abdullah saznao da je Ebu Muslim dolazi, prepose da ga neće vojska Iraka izdati jer bio je sa iračkom vojskom, ali se poboju kad dođe Ebu Muslim, jer Harasani, Horasani je Irak, pripadao Irak, Horasan, Irak, jedna pokrajina. Kaže da ga neće podpomaći, pa je, kaže, ubio od njih 17.000 od Iračana koji su bili sa njim. Zatim je htio da ubeje Humejda ibn Kahtavu, pa je pobjedi, halalte, pobjegao od njega, priklonio se Ebu Muslimu, a onda je Abdullah ibn Ali krenuo prema Nasibinu, to jeste pokrajina u Šamu, i napravio oko nje hendek, to jeste kanal, da se odbrani od Ebu Muslima. Zatim je Ebu Muslim došao, stao na jednu stranu, Abdullah na drugu stranu i on kaže njemu, Abdullah, meni nije naređeno da te ubijem ni da se borim protiv mene. Mene je Mirul Muminim postao kao valijom ili namjesnikom Šama i ja kada hoću da samo preda Šam. Pa se, kaže, stanovnici, odnosno vojske Šama, prepale od ovih riječi i rekli su, bojimo se za sebe i za svoju djecu, za svoje kuće, za svoje porodce, svoje metke pa da neće nas, kaže, pobiti. Kaže, Abdullah, teško vama bilo, tako mi Allaha, on kaj nije došao osim da se bori protiv nas. Kaže, odbili su pokornost nakon što je pobio Iračana i, i stanovnici Šama ili vojska Šama su odbili pokornost. Kaže, onda je Abdullah krenuo, odnosno pomirio sa svoga mjesta i zamijenio mjesto sa Ebu Muslimom. Kaže, kad je zamijenio pozicije jedne i druge vojske, shvatio je da je Ebu Muslim bio na loše mjesto, onda je bio na boljem mjestu jer je imao kod sebe dovoljno vode i hrane, bio je zaštićen. A kad je došlo mjesto Ebu Muslima, vidio je da je došlo na kamenjar, da nema ništa. Borili su se i ova bitka je trajala maltene gotovo pola godine, nekih pet mjeseci između njih. Vojsku Abdullaha je predvodio njegov brat Abdusamed ibn Ali, njegovu desnu stranu je predvodio Bekar ibn Muslim al-Aqili, lijevu stranu onaj Habib Habibini Suedi Lesedi, desnu stranu kod Ebu Muslima je predvodio Hasab ibn Kahtebe, lijevu stranu Ebu Nasr Hazim ibn Huzeim i onda došlo je do mnogih bitaka između njih, dakle između ove dvije onaj vojske. Ovdje je iskoristio istu onu, dakle, hilu, onaj, onu spletku da se otvori vojska, da se opkoli sa, onaj, sa jednog krila da priđu i onda je Abdullah ibn Ali eh, izgubio ovu bitku od Ebu Muslima. Ebu Muslim je dao sigurnost ili onaj ostavio je, rekao je svim ljudima da kogod ih je poginuo bit bitci da će ostati. Zatim je napisao Mensuru, Ebu Džafir Mensur pismo, Ebu Mensur je poslao svoga namjesnika Ebu Husayba da popiše šta se onaj sve uzelo od plijena. Kaže pa i to Ebu Muslima strašno nadutilo. Onda je htio da ga ubije, pa su čuli, odnosno saznuo je da je on poslan od samoga halifi. Ove godine, kad je Ebu Muslim završio, dakle, ovo što se desilo sa Abdullahom ibn Alim, Amidžom od eh, ovoga Ebu Džafara, i kad se vratio sa, sa onaj hađa i kad je do njega doprila vijest o smrti Sefaha, Mansur se naljutio zbog, na, navodno na njega što mu je izrazio saučešća, nije mu čestitao hilafet, pa je to kad je samo produbilo mržnju između njega, odnosno između jednog i druga Ebu Muslima i Ebu Džafera. Kaže on Ebu Ejubu, napiše, kaže, pismo Ebu Muslimu, dakle, što teži, što gori se, što, što teži riječima. Onda je došlo do dopisivanja između njih dvojice, između jednog i drugoga, jer je htio da pridobije ili da e, stekne dojam da li hoće Ebu Muslim da preuzme vlast ili hilafet na sebi sa svojim vojskama ili još uvijek onaj pokoran. Pa su došla pisma do Ebu onoga, Muslima. On je, kaže, vrijeđao, odnosno opsovao Ebu Džafera i htio je da Ebu Hasiba, kada je pisao onaj plin, ubije samo zato što je pomislio da mu je bitni prije nego same njegove vojske, a pa mu je rečeno da ga je poslao Ebu Džafer el Mansur. A onda su se dogovarali kako da ga dovedu do Ebu Džafera, pa je došlo do, kažem, do razmjene pisane između jednog i drugoga. Ebu je jub, onaj, kaže kad je Ebu Muslim krenuo njemu u posjetu Ebu Jub je čitao noć nisam mogu da zaspijem razmišljao sam šta ćemo da uradimo jer je trebalo da se Ebu Muslim ubije kaže pa je Ebu Muslim došao a trebali su ga privući na to da je dobro došao da se ne boji, jer ako dođe u strahu, će problem, dovešće veliku vojsku. Kaže pa, kaže, pa ja bi muslim došao u posjedu Ebu Džafer u Mansuru i on mu je izrazio dobrodošlicu, a onda dok je još stojao, pošao ga je ispitivati vrijedjati. Zašto si, zašto si, zašto si, zašto, zašto ovo pismo, zašto ovaj postupak, zašto se htio da ubiješ Ebul Hasiba, zašto si, zašto si, on se svaki put opravdao, međutim, onaj, Ebu Ejub mu je rekao da je najbolje da dok on bude razgovarao sa njim, sa njim da se iza vrata, dakle kad se ulazi u prostorije, postoji pregrada, pa prođeš za te pregrade jer ne možeš odmah vidjeti halifu. Kaže, kad prođe te, tu, tu pregradu, nek prođe s ove druge strane, a ovam će biti, kaže, četvorca koji će ga onaj ubiti. Kaže, pa su, dok je on sa njim razgovarao, stojeći je bio, nije, nije, nije mu dao da sjedne, on su prišli sa leđa i sjekli ga u Haškađija, u Komanći. Dakle, sasjekli su ga svega pred halifom. Ebu Muslim, Abdurrahman ibn Muslim ili njegova kunija također je bila Ebu Muslim, zagovarač ili utemeljitelj onaj hilafet ili države Beni Abbas, nazivao se emirom al Beit Resulullah, kaže il-Hatib, imam il-Hatib, kaže se za njega da je bio Abdurrahman ibn Šeirun ibn Esvin Diyar. Međutim, rečeno mu je bilo kad mu je Sefah rekao da se preseli, da promijeni ime, pa je sebi dao ime Abdurrahman ibn Muslim, Ebu Muslim. Ebu Muslim je bio nalik na hađađa. Dakle, u svojim pohodima, u svojim bitkama nije iza sebe ostavljao nikoga živog. Bio je mozak ili bio je mozak ili plan i motor, pokretač abasijske države. Ubio ga je Ebu Džafel Mansur, onako kako smo rekli već u Medajnu a njegovo ime, njegovo ime se razilaze zato što je on bio, za njega Skajda bio zarobljeni rob, pa da ga je onaj Ibrahim ali imam onaj otkupio kao roba. Neki kažu za njega da se zvao Ebo Ishak, odrastao je u Kufi, njegov otac ga je preporučio da bude kod Ise ibn Muse Serađa. Kaže, odveo ga je tamo je imao sedam godina, a onda ga Ibrahim, Mohamed ili imam, uh, otkupio i odveo onaj iz Horasana. 129. godine Ebu Muslim uspostavlja, odnosno pomaže da se uspostavlja Abasijska država. Međutim, e, mržnja između njega i Abdžatara je rasla svako, e, svaki godine sve više i više, posebno se zrazla na godinu smrti Sefaha, jer je Džafer govorio Sefahu prije toga da, da ga ubija, Sefah nije pristo, odnosno smatrao ga je ili smatrao je da je dužnijom zahvalnost zato što im je pomogao da uspostavi svoju, onaj, e, svoj, svoj hilaf. Dobro. Kaže, kad ga je Mensur ubio, stao iza njegovog tijela ili komada njegovog tijela i kaže, kaže, Allah da se smilo jebu muslim, kako si nam, kaže, dao prisegu i mi smo tebi dali prisegu, kako se očuvao ugovor, mi smo očuvali, kaže, ugovor, kako se ispoštovao i mi smo kaj tebi ispoštovali, a mi ti, kaže, dajemo prisegu da nećeš se usprotiviti protiv nas nakon ovoga dana, jer si rekao da se neće niko podići, da ga se nećemo protiv njega onaj boriti. Ti si, kaže, izašao iz naše, iz naše, naše pokornosti, pa smo se kaj borili protiv tebe. Mi smo ti, kaže, presudili onako kako si ti sudio prije ljudima kaže Mensur, Alhamdulillahi koji nam je dao da vidimo ovaj, kaže, dan. Jer njega je, kad, se, kad je vojska uletela, ova četvorca kad su jedlo, spominje ovdje imena Osman ibn Nahik, Ševi ibn Vaj, i Ebu Hanife, Harbi ibn Hajs i još jedan čovjek, ne, bez, nemamo imena. Kaže, kad su ušli, ona Ebu Muslim, Ebu Džafer kaže, hoćeš li, kaže, dati da se neprijatelj naslađuje nad mojim ubijstvom? Kaže, ne ima ti većeg neprijatelja od mene. Dakle, ja se više naslaviti to da ti odzmem ja ži, život. Bejheki prenosi od Hakima svojim lancima da Abdullahi Mubare kada je upitan Ebu Muslim o Ebu Muslimu, da li je bolji on ili Hadžađ? Kaže, ne mogu reći da je Ebu Muslim bolji od, od nekoga, ali Hadžađ je bio, kaže, sigurno gori od njega, jer Hadžađ, za Hadžađa se govorilo da je potvoren u svojoj vjeri. Sjeća se da je Hadžađ govorio o vrijednosti poslanstva i hilafeta i tako dalje. Nakon što ga je ubio Mensur, je podijelio, odnosno dijelio poklone hedije Ebu Muslimovim prijateljima i njegovim bližim savjetnicima, a onda je zaprijetio svima onima koji se onaj usprotive njemu da mogu završiti kao što je završio i on. Ove godine je ponovo se pojavila Haridžije pod vodstvom Sinbaza koji je tražio da se osvijeti krv Ebu Muslima, Sinbaz je bio e, međusija vatropoklonik, držao je pod vlašću komis u Isfahanu, njegov ime je bilo e, Fejruz a, odnosno Asbahibis. Lakše im kad ne čitam. Kaže Ebu Mensur, odnosno Ebu Džafir Mensur, poslao mi je 10.000 vojnika pod vostom Džahura ibn Mirara i Lađalija, pa su se susreli u Hamazanu, Reju i Mefazi, pa je Džahur pobjedio Sinbaza i ubio i njega i njegovih 60.000 vojnika, porobio žene i djecu, a onaj, e, nakon toga je njihova fitna ugušena. Njegova vladavina u Gahariđi je bila 70 dana, a onda je nakon toga su uzeli imovinu koja je ostala iza Ebu muslima. Ove godine se pojavio također Haridžija Mulebed ibn Hermela i Šejbani sa hiljadu Haridžija na Džaziri, pa je Mensur poslao mnogobrojne vojske, a on bi svaku vojsku onaj pobjedio, sve dok nije došla vojska od Homeda eh, ibn Khatabe i ona je izgubila opet od ovoga e, eh, Molebeda. Kaže, zatim se Homed sa njim dogovorio da on plaća stotinu hiljada dirhema svaki godine, onaj, da on plaća Molebedu da se više ne rati, da se zadovolji sa tim. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد جزاكم الله خير الجزاء كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي